Ezaburi ya gabiri na ibiri Obushasi bomugorogoki neshubiye Ruwanga wange ruwanga wange kawanagirana ndiyo nintaga nkotali kunjuna nakake na waitu ruwanga wange nyemisha nani ntaka kionka toli kuorora nomkiro kwako kionka byaburansha kandi iwe oli mtakatifu niwe Isiraeli asingiza niwe batate nkuru ichwe bayesigaga bakakwesiga wabarokora bakakutakira wabakiza bakakwesiga nagira ine kyonka inye ndikauka tindi muntu abantu nibanjangura amaanga nigangaya abali kumbona bona nibasheka nibanonkya nibaneganegya emitwe bakwese akesigo mukama na murokole na oro amwenda kyonka iwe niwe wanyire omunda yamawe niwe wandindaga nkyayonka nyesigayo iwe kwema okuzaro kwange kurugamawe anzaire obaruwanga wange otanagirana ndi omunaku kionka obwokunjuna aliyai ababisha banzingoire nkobu yobwenumi enumi za bashani ezamani zinzingoire zinyashamulire akanwa okwobone ntale nesinda oku netagatagura nchechekire nkama izi amagufa gange gasikukire omungingo omutima gwange gwayagirira nkenta tinki inamani nyuma ngaine nkoruguyo rurimi rwakwatangaine nenshaya wantabira omunyanga embwa zimbumbirire ababi bantekeire kisimba embajuzona banyigwire ebiganja nebirenge amagufa gange gona na kugabara ababisha bange bantunulire bashamaire emyendo yange bagishonda ekanzu bagitekera enshoga kyonka waitu mukama iwe otanagirana iwe mujuni wange rauka onjune kiza omwoyo gwange ambanda onkize ambwa ezi ndokora omukanwa kentale omoyo gwange gujunaire gwiye amahembe genumi ziri kugwa kubi ebyonkoleere ndabibarulira barumuna bange nkuwaisirize omunteeko inywe abatina ruwanga mumusingize batabani ba Yakobo inywena mumusingize mumutine inywe inywe na batabani ba Yakobo kuba tanuga munaku kandi kali omubushasi namufao tamwesherekire ekiriwo amuulire olwo amutakire niwe ntabuko yo kusingizibwa kwange omunteeko nkuongere bitambo ebyo naragaine omumaisho gaba libawe abanaku nibaija kulya bakayiguta abayiga omukama bamushingize mubeho eira iliona amanga gona garaijuka omukama bararuga bulinsi bamugarukire enganda zona zensi ziramufukamira obukama bubabwo omukama niwe atwara mahanga ego abeikuru bona baramubandamira abanya kufabona abatakwiruka rufu baramugwa omumaguru emizarwa yobukiro obulija elimukolera amakuru gomukama abantu baliga barulira omuzarwa ogulija baligambira abatakazairwe okwo yabarakoire taliwondijo ni wenene